bir kun kelib ummat dushmanin bular bugun jang qilmasa ertaga qilar biz jihod qilamiz shahid bo'lamiz qurbonlik mevasin shu avlod ko'rar ustozimiz Shahid Muhammad Tohir Faruqning iymonlashuv darsiga marhamat. Bugun jang qilmasa, ertaga qilar. Biz jihad qilamiz, shahid bo'lamiz. Qurbonlik mevasin shu avlod ko'rar.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 Ya men raditun billahi rabba ve bil İslam dina ve bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve selleme nebiyen ve rasula. Allah'ını Rabbim deyip razı bögen mu'min braderler. İslam'ını dinim deyip razı bögen mu'min braderler. va Muhammad alayhisalomni nabiyim va rasulim deb rozi bo'lgan ahli iymon mu'min musulmonlar. Bugungi majlisimizning shiori minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullohi alayhi. Faminhum man qada nahbahu va minhum man yantazir va ma baddalu tabdila. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda bir ikki toifani bizlarga maqtab, ularni ahdiga vafo qilganlar deb maqtadi. Bular mu'minlarning ichida shunday erkaklar borki, haqiqiy erkaklar. Faqat surati erkak emas, balki iymoni va amalida haqiqiy erkak. Ruschasiga aytsa, mushrik bo'lgan haqiqiy erkaklar borki, bular Robbilariga bergan, Allohga bergan ahdlariga vafo qilishdi. Ulardan bir toifasi ahdiga vafo qilib, shahid bo'lib Robbisining huzuriga jannatga yetib oldi. Boshqa bir toifa esa ana shu shahodatni, ana shu birodarlar yetishgan maqomga yetishib olishligini kutib turibdi. Va ma baddalu tabdila ular munofiqlarni singarin ahdini o'zgartirmagan deyip deb Alloh maktagen kuran Qur'oni Karimdagi rijollardan bittasi Mufti Abu Bakr Shahid nomlik Fidayiler madrasasini asoschisi, birinchi qo'mondoni, birinchi mudiri birodarimiz Abdulaziz rahimahullohni to'yiga biz yig'ilganmiz bergan. Ekber! Allah! Ya'ni Mana bu birodarimiz bizlarga qoldirib ketgan vasiyatlar, so'zlar alhamdulillah bugun jamoatimiz ichida juda katta bir inqilobni bu birodarimiz o'zidan meros qoldirgan. Bu birodarimizning birdan bir niyati shu edi. Ki men bir islomdagi maqtalgan amalni boshlab bersam, u mendan keyin birodarlarim buni davom ettirsa. Allohga hamdlar bo'lsin. Saf fidoilar safi kunma-kun. Ro'yxatga kunma-kun yozilishlar alhamdulillah ko'payyapti. Chunki birodarimiz niyati shu edi. Birodarimiz 2000-yil hijrat qilgan, 9 yil bo'lgan edi. Eski mujohidlarimizdan edi. Uni ibodatiga hamma oshiq edi. Tahajjudni tark qilmasdi. Axloq, odob, hayo, itoat misoli kam edi. Bu birodarimiz juda ko'p mas'uliyatlarda turdi. mana bu orzusiga bundan 5 yil oldin niyat qilgan edi. 5 yildan bos har bor men bilan muloqot qilganda shu savolni qilardiki, menga ijozat bering. Lekin bu birodarimizni qadari mana shu yaqinda bo'lgan amaliyot kunida ekan. Bu birodarimiz uylandi. Farzandlik bo'ldi. Bu narsa to'solmadi uni. Uylangandan keyin hech qancha vaqt o'tmay murojaat qildi yana. Toyir aka menga ijozat bering, men fidoilik qilaman. Men Qur'onni ustiga bavul qilishlikka rozi emasman. Bunga g'ayratim qo'ymayapti. Undan keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni to'ng'izga o'xshatishlikka meni toqatim yo'q. Undan keyin bizni nomuslarimizni tajovuz qilinishligi bo'lib ham Pokistonda islomiy madrasada Müslüme singillerimiz bu Pakistan murtad hükümetin askerlerini ayak astı kalışlikke meni imanım çidemaydı. Hatta melakesini gördüler. Allah Teala braderimizi hakta sabit kazan kısın. Akası Eronga yetip kelgan vaqtda meni oldimga keldi. Aytdi, "Toyir aka dedi, men akam bilan telefonda hayırlaştım dedi. Akamga aytdimki, "Endi jannatda ko'rishamiz siz bilan" dedim dedi. Menge dua berin. men shu orzuyimga erishay dedi. Men buyurmadim. Uka dedim, ertaga akangiz kelyapti hijrat qilib. Menga shu savolni beradi. Toyir aka shu ukanmi 2 kun 2 3 kunga saqlab tura olmadingizmi? Dese men qiynalib qolaman dedi. ki bu bo'lmasam shu oxirgisi dedi. Bundan keyin bir lahza ham kutmayman dedi. Uzunu puli bilan mashina oldi. Uzunu puliga portlatgich moddalarni to'ldirdi. O'zi borib razvedka qilib tarassud qildi va o'zi kinopkani bosib Alloh taoloning huzuriga ketdi. Alloh qabul qilsin. Bu birodarimiz ketishdan oldin ba'zi bir xos vasiyatlarni menga qilgan edi. Biror bir anjuman bo'lsa Toyir aka birodarlarimdan hammasidan Men o'rnimga kechirim so'rab, rozilik so'rab qo'ying. Men ko'p mas'uliyatlarda ishladim. Mumkin ba'zi bir birodarlarimga zulm qilib, nohaqlik qilgan bo'lsam, mendan rozi bo'lib qo'ysin. Men jamoatimizni hammasidan roziman deb ketdi birodarimiz. Qiyomat kuniga qolmasin, birodarlarimiz mendan rozi bo'lishsin dedi. Bu bitta omonat edi. Alhamdulillah, u birodarimizni shahodatdan keyin shu omonatni sizlarga yetkazishlikka Alloh taolo nasib etdi. Birodarimizdan rozi bo'laylik. Birodarimiz bizdan rozi bo'lib ketdi. Bu birinchisi. Ikkinchisi birodarimiz aytib o'tdik, bitta islomiy jamoatlarda bir sunnatni tiriltirdi. Bu eski mujohidlarni oilalik bo'lib turib yosh yigit bo'lib turib bir madrasani mas'uli bo'lib turib fidoilik amalot qilishlik sunnatini tiriltirib ketdi. Ja'far aka ham aytib ketdi Abdurazzoq aka, bu kamdan kam topiladi. Chunki inson umri katta bo'laversa, unda ikkita sifat topilib boraveradi. Birinchisi baxillik, ikkinchisi qo'rqoqlik. Birinchisi bahillik, ikkinchisi qo'rqoqlik, illa man rahima rabbu, magaram Alloh rahim kiyen kishilar bundan mustasno. Va Abdulaziz birodarimiz o'sha biz iskiler bu fidoilik gerek, qilishimiz kerak degan ben natijasini men bugun ko'rib turibman. Alhamdulillah iski eski-eski mücahitleri mujohidlari nomini yazdır yozdiryapti. Hatto navbat talash ki men bu ishni qilaman, men bu ishni qilaman. Va bu amal shar'iy amal. Bu amal ibodatlarning ichidagi eng buyuk amal. Hasan al-Basri rahimahulloh aytgan ekanlarki, jannatga eng yaqin yo'l jihad yo'li degan ekanlar. Va bu jihad de ham eng qisqa yo'l mana bunday fidoilik amaliyot birodarlar. Birodarimiz aytganki, birodarlar bugun mana shunday fursat bor sizlarga. Ertaga futuhatlar boshlanib ketsa, fidoilarga zarurat bo'lmaydi unda. Agar biz musulmonlarni uzoq qotadigan qurolimiz bo'lsa, fidoilikka unda vaqt qolmaydi unda. Birodarlar, bu sezon mavsumimiz foydalanib qolinglar debdi. Keyingi nasihati birodarimiz bizni hammamizni taqvo qilishlikka, amalimizni Alloh uchun qilishlikka vasiyat qildi. Va birodarimizning keyingi vasiyati boshqalar qilgan fidoilik bilan faxrlanmaylik bizlar. Biz ham o'zimiz ham dinni oliy qilishlik uchun biz ham bir qurbonlik qilaylik dedi. Falonchi mashaalloh fidoilik qildimi deb ta'sirlanib qo'yishlik bizga yarashmaydi dedi. Va birodarimizni mana shu fidoilik amalotiga tarlanayotgan vaqtini unga berkitib, kameraga olib qo'yilgan ekan, g'usul qilgan, oppoq libos kiygan, oynaga qarab sochlarini tarayotgan, badaniga eng xushbo'y atirlarni sepiyotgan, xuddi kiyob kelinchakni huzuriga ketayotganday shunaqangi bir holatki, undagi iymonni ko'rib inson o'zini iymonidan uyalib qoladigan darajadagi iymonni men ko'rdim birodarlar. Chunki u 850 kilo portlatgich moddani mashinasiga yuklab, o'zi joylab dushmanni qalbiga yorib kiryapti. Buning uchun juda katta iymon kerak, birodarlar. Bunga juda katta iymon kerak. Muhammadiy Qoraqa degan Andijonda bir ustozlardan bo'lardi, shahid bo'lib ketdi rahimahulloh. U kishi aytardi: "Iymon bor 1 gramlik, iymon bor 100 gramlik, iymon bor 1 kilolik, iymon bor 100 kilolik, iymon bor 1 tonnalik, iymon bor 100 tonnalik desa biz hayron bo'lardik. Odam o'zi 50 kilo bo'lsa unda 100 tonna iymon qana bo'larkan deb o'ylardik. Mana bu birodarning iymonini inshaalloh ko'rasizlar ham, ko'rib aytasiz, ha bunda tonna tonna iymon bor ekan. Tonna tonna iymon bor ekan. Ya kişinin yana bitta gapi bor edi. Mujohid bor bir kunlik, mujohid bor bir haftalik, mujohid bor bir oylik, mujohid bor bir yillik, mujohid bor bir umrlik deb qo'yardi. Ko'ryapmiz. Uylanib birodarlar aylanib qolyapti. az ozgina bir mansabga erishib aylanib qolyapti. Lekin bu birodarimiz Allah shahodatini qabul qilsin. Allah subhanahu va taolo bizni jamoatimizni, o'sha birodarimizni vasiyatlariga amal qilish nasib etsin. Ki jamoatimiz ichida juda katta bir inqilob qilib ketdi. Juda katta inqilob qilib ketdi. Chunki sahobalarning sifatlari umuman boshqacha edi. Fidoilikda ular avvalda edi. Baro ibn Malik Musaylamat ibn Kazzob bilan bo'lgan jangda shunaqangi qattiq jang bo'ldiki, bir kunda 700 ta hofizi Qur'on shahid berildi. Shunaqangi qattiq jang bo'ldi. Musaylama o'zini murtadlari bilan berkinib olgan edi. Lekin musulmonlar bir-birlarini chaqirishardi. Ey hofizi Qur'onlar, ya qurrolar, desa hamma chiqardi minglab-minglab kishilar. Shundan bir kunda 700 kishi shahid bo'ldi. Ey muhojirlar desa muhojirlar chiqardi. Ya lal ansor desa ansorlar chiqardi. Hatto bir ansoriy qattiq jarohatlanib, ichak chavoqlar chiqib ketgan edi. Ya lal ansor deganda Abdullah ibn Umarga aytdilar-ki, "Ey o'g'lim, qilichimni olib bergin dedilar. Nima qilasiz? Sizning qorningiz yorilib ketgan, ichak chavog'ingiz chiqib yotibdi-ku desa, nido qiluvchining nidosini eshitmadingmi? Ya lal ansor deyapti. Biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga ansor bo'lgandik. Bugun ya lal ansor! Ey ansorlar! degan nido bo'lyapti bu nidoga. Men ijobat qilmasam, kim ijobat qiladi? Kılıççı engebeller. Allah'ga qasamki, emakchalab bo'lsa ham qornim bilan sudralib bo'lsa ham bu nidoga men ijobat qilaman dedi. Ve qilichini aldı. Bir nece qadam yürüdü halas yo'lda şehit bo'ldi. Ha birodarlar. Ya ayyuhallazina amanu istajibu lillahi va lirrasul ida إذا lima لما Ey Iymon keltirgan mu'minlar, Alloh va rasuli sizlarni nima narsaga hayot beradigan narsaga nido qilib chaqirsa, unga ijobat qilinglar degan edi. Ha, 700 ta qori bir kunda shahid berildi. Nimaga? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam dinlari oyoq osti bo'layotgandi. Musaylamat ibn Kazzob o'zini payg'ambar deb e'lon qilgan edi. Abdulaziz rahimahulloh ijobat qildi. Kulladan bir kuni bir birodar so'radi. Birodar biz muhojirmizmi, ansormizmi dedi. Aytdim, ikkovi sifat bor. Muhojirmiz ham, ansormiz ham. Vallohi bundan buyog'i Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni tamassxur qilishiga rozi bo'lib yurgan odamni iymoni emas u, u munofiq u. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأوا الله مما قالوا وكان عند الله وجيها إيه ممكن ترجع المهملان سلر بنو إسرائيل وقشب محمد عليه السلام موسى أولار آزار برغن سنگرن آزار برميلر آزار برميلر دب الله تعالى قيتر يالله Bugun Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga azob berilyapti. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oshkor masxara qilinyapti. Yahudilarning birdan bir maqsadi nima? Rasululloh sallallohu alayhi qabrdan chiqarishlik. Qur'onni ustiga o'q otib, ustiga bavul qilib butun internetda dunyo ko'rsatdi. Mana senlarning kitobing dedi. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم Allah subhanahu va taolo insonlarning ichida shunday kimsalar borki, ular Allohning rozi qilishlik maqsadida o'zini nafsini, o'zini jonini sotadigan kimsalar bordir. Va Alloh bandalariga ko'p mehribon deb Alloh taolo marhamat qildi. Ya'ni insonlarning ichida Allohni rozi qilishlik uchun aziz jonini sotadigan kimsalar bor deb Alloh taolo maqtadi. Abdülaziz Abdulaziz rahimahullohni kezalik kadalik mana shunday o'zini nafsini Alloh uchun sotganlardan deb biz ishonamiz. Allah qabul qilsin. Ey iman keltirgan mu'minlar, islom diniga mukammal ravishda kiringlar. Komil ravishda musulmon bo'linglar. Shaytonning yo'llariga ergashib ketmanglar. Albatta shayton sizlar uchun ochiqdan ochiq dushmandir. deb Alloh taolo mu'min musulmonlarni mukammal islom diniga kirishlikka buyurdi. Mukammal kiringlar. Ya'ni Allohning hukmlarini ba'zisini qilib, ba'zisini qilmasdan qo'ymanglar. yoki Alloh subhanahu va taoloni qaytargan narsalarni ba'zisidan qaytib, ba'zisidan qaytmasdan qolmanglar. Mukammal islomga kiringlar. Mukammal musulmon bo'linglar. mukammal ummat bo'linglar. deb Alloh taolo buyurdi. Demak, shariat hukmlariga to'la to'kis qil amal qilishlikka Alloh taolo buyurdi. Va bizlarni ham yurtdan bevatan qilgan sifat mana shu. Dinimizga to'la amal qila olmaganligimiz uchun ko'pchiligimiz hijrat qilganmiz. Va Allohga hamdar bo'lsin. bugun mana shu diyorda dinimizga to'la amal qilishlikka Alloh taolo sharoit qilib berdi. Agar sizlarga ochiq hujjatlar kelgandan keyin haq yo'ldan toyib ketadigan bo'lsalaringiz, bilib qo'yinglarki, Alloh taolo aziz bo'lgan, g'olib bo'lgan zotdir. o'zini dushmanlari ustidan g'olib bo'lgan va hakim bo'lgan zotdir deb Alloh taolo marhamat qildi. Demak, biz islom diniga to'la to'kis kirishimiz kerak. To'la to'kis amal qilishimiz kerak. Shundagina Alloh taoloning buyrug'iga itoat qilgan bo'lamiz. Shuning uchun ham aytib o'tdik, hijrat qildik. Yani kelgan muhojirlarga Alloh taolo hijratlarini muborakbodlik qilsin. Va ularga bitta bashoratimiz shundan iboratki, Alloh taolo Qur'onda marhamat qilgandiki, "Vallazina hajaru fillahi min ba'di ma zulimu lanubawwi'annahum fid dunya hasana wa la ajrul akhirati akbar law kanu ya'lamun." الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون mazlum bo'lganlardan keyin, zulmlanganlardan keyin Allohni o'zi uchungina hijrat qilgan muhojirlarni dedi Alloh taolo, albatta albatta biz eng pokiza, eng yaxshi o'rinlarga o'rnashtiramiz. Va ular bilsalar edi, oxirat ajri bundan kattaroqdir. Ular shunday kimsalarki, Alloh uchun sabr qilishadi va Allohni o'zigagina tavakkul qilishadi. Mana bu oyatni tafsirida mana bu hasanot nima degan savolga mufassirlar javob berish kerak ekanki, Makka dan Madinaga shunday ko'chib o'tish birinchi yaxshilik. Musulmon ansor topishlik ikkinchi yaxshilik. Uchinchi yaxshilik dushmanni zolimlardan o'zini uchini olish. Bu uchinchisi. To'rtinchisi g'animatlar, futuhotlar va keyingisi esa qiyomat kunigacha musulmonlarning tilida bularni yaxshi nom bilan tilga olinishligi. Bular muhojir bo'lgan. Hazrat Umar radhiyallohu anhu muhojirlarga ko'p-ko'p hadiyalarni bergan vaqtlarda shu oyatni tilovat qilar ekanlarki, buni senga Alloh va'da qilgan birodar Bun oxirat ajri bundan da kattaroq degan ekanlar. Shuning uchun yangi kelgan muhojir birodarlarimizga bu bashorat bu. Chunki Alloh taolo Qur'onda juda ko'p o'rinda bizlarga bashorat bergan. Shu jumladan ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله kimda kim uyidan Alloh va rasuli tarafiga muhojir bo'lib chiqsa-yu, muhojirlik diyoriga yetib bormasdan yo'lda vafot topadigan bo'lsa, uning mukofotini berishlik Allohning zimmasidadir dedi. Alloh o'zining zimmasiga oldi buni mukofotlashlikni. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا kimda kim Alloh uchun hijrat qiladigan bo'lsa, yer, yer yuzida juda ko'p kengchilikni topadi deb Alloh ta'la va'da qildi. Bu kengchilik har kim o'zini dunyo qarashiga qarab bo'ladi. Kengchilik deganda kimdir dunyo matosini tushunadi. Kimdir dunyoni vatanida agar erkin yashamagan bo'lsa, dunyoviy qarashi dunyo bo'ladigan bo'lsa, sal qorni to'ysa ham vatanda qornimiz to'ymasdi degan tushuncha keladi. Va lekin islomiy aqidada, islomiy tushunchada biz siratda muhojirlar qanaqa muhojir bo'lgan? Bularga bir qarasak keyin bilamiz. Bular Makka dan Madinaga ko'chib o'tishdi. Bular uchun eng muhim narsa dinlariga amal qila olishdi. Qorinlar emas, chunki ular qorinlarni iloh qilib olishmagan edi. Ular iqtisodiy falsafada katta bo'lishmagan edi. Ular kim ishlasa tishlaydi degan iqtisodiy falsafa bilan katta bo'lishmagan edi. Ular 13 yil mobaynida Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni qo'llarida tarbiya bo'lishgan edi. Ular uchun La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh tarozini bir pallasida boshqa pallasda dunyoni hammasi bo'lsa ham la ilaha illalloh og'ir kelar edi. Musa alayhisalom Robbilariga duo qilgandilarki, "Ya Rob, seni zikringni qilib yurishlik uchun menga bir kalimani o'rgatgin" degan ekanlar. Alloh taolay aytgan ekanki, "Ey Musa, la ilaha illalloh" degin deydi. Ey Alloh, bu kalimani hamma aytib yuradi. Menga xos o'zim uchun bir zikrimga bir kalimani o'rgatsang deganda Alloh subhanahu va taolo o'zini zotiga qasam ichgan ekan. Zotimga qasamki ey Musa, la ilaha illalloh tarozini bir pallasida turib, 7 qavat osmon, 7 qavat yer tarozini boshqa pallasida turadigan bo'lsa, la ilaha illalloh bosib ketadi degan ekan. Mana bu ruhiyada tarbiyalangan sahobalar Kisroni huzuriga kirganda qaltirab qolishmadi. Rum Qaysarni oldiga kirganda qaltirab qolishmadi. Chunki ularning qalbida mana bu la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh shunaqangi mustahkam joylashganidiki, dunyo bularni oldida nima endi? Bir qo'lli kiriga o'xshaydi. Shuning uchun dunyoni tepib yuborishdi ular. Shuning uchun hijrat qila olishdi. Dunyolardan voz kechishdi. Hamma dunyo lazzatlaridan voz kechishdi. Alloh subhanahu va taolo bandalarini boshqa maxluqlarga qaraganda bir oliy maqsad bilan yaratgan. Qur'oni Karimda Alloh taolo marhamat qildiki, zakkir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin." وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يتعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين أي محمد عليه السلام كوب كوب إسلتي إسلتشليك موملر يقنى فايدة قلال نصيحات بان تاثر قليب كان كشي بلسيكي مومن نجا تاثر قيان Walakin bu eslatishlikni ko'p-ko'p eslating dedi. Eslatishlik mu'minlarga foyda qiladi. Va Alloh subhanahu va taolo o'zini inson va jinlarni yaratishlikdan bo'lgan asosiy maqsadini ham bayon qildiki, men jinlarni va insonlarni o'zimgagina ibodat qilishlari uchun yaratdim dedi. O'zimgagina bandalik qilsinlar uchun yaratdim dedi. Men ulardan rizq talab qilmayman dedi. Ularni rizqini Allah taolo o'z zimmasiga oldi. Va yoki menga bir rizq top kelsinlar uchun deb ham ularni yaratmadim. Men ularni rizqini ham o'zim beraman. Deb turib, albatta Alloh Razzoq bo'lgan zot. insan inson mahluk maxluqni emas, butun maxluqotlarning rizqini beradigan zot. Va albatta kuchlik bo'lgan g'olib bo'lgan zotdir deb Alloh taolo marhamat qildi. Imom Ahmad o'zlarini Zuhd degan kitoblarida mana bu hadisi qudsiyni rivoyat qilgan ekanlar. Inna Alloha yaqul Ajaban laka ya ibn Adam khalaqtuka wa ta'budu ghayri ورزقتك وتشكر سواي أتحبب إليك بالنعم وأنا غني عنك وتتبغض إلي بالمعاصي وأنت فقير إلي خير إليك نازل وشرك إلي ساعد الله تعالى يتكلم أي آدم Adem سنشلل جدام قزغا أجبنا لك Men seni yaratgan edim, lekin sen mendan boshqaga ibodat qilasan. Seni xoliqing men edim, lekin sen meni qo'yib boshqalarga ibodat qilasan. Men senga rizq beraman, sen menga emas, mendan boshqalarga shukr qilasan. Men seni yaxshi ko'rishlik uchun ne'matlarimni beraman. Va men seni muhabbatingdan g'animan, men senga muhtoj emasdim. Lekin sen gunohlarni qilib, meni g'azabimni keltirishlikka harakat qilasan. Sen menga aslida muhtojsan. Meni yaxshiligim doim senga nozil bo'lib turadi. Seni sharring, yomonliging menga ko'tarilib turadi, Alloh taolo marhamat qilgan ekan. Hadis-i qudsiy. Demak, hijrat qilgan birodarlar rizq haqida tashvish qilishmasin. Alloh subhanahu va taolo ularni rizqlarini o'zi zimmasiga olib qo'ygan. Chunki va ma min dabbatin fil ardi illa teala rizquha. Alloh ki aytayaptiki, yerda sudralib yuradigan barcha maxluq borki, uni rizqini berishlik Allohning zimmasida. Hatto kofirlarning rizqini ham Alloh beradi. فقط أول دايت وتكلم مزدك ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا حديث ذكي قال جنكي إيمان تعمل لذتنا الله ربم دب راضي إسلام الدين دب راضي Muhammad alayhisalomni nabiyim deb rozi bo'lgan kishilar iymonni ta'mini tatil degan ekanlar Bir kun kelar bahor, ochilar gullar, bizni olmaysiz siz o'sha kunlar. Bir kun kelar bahor, ochilar gullar bizni topolmaysiz siz o'sha kunlar malomatga mahkum jihod qilsa kim keyin bilar haq kim kimlar majnunlar malomatga mahkum shu bilan kechki radio eshitirishimiz nihoyasiga yetdi e'tiboringiz uchun minnatdorchilik bildirib alloh subhanahu va taoladan eshitganlarimizga amal qilishni hamda siz mu'minlarning dunyo va oxiratlariga manfaatli bo'lishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Biz jihad qilamiz, shahid bo'lamiz. Urfonlik mevasin shu avlod ko'rar.